นำเอาสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันนี้ไปเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันจะเป็นธรรมเนียมของเรา แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีเส้นทางที่เราสามารถเห็นเส้นทางของจิตได้ ไม่ใช่ว่าเราจะทำไปแบบด่างที่เราคิด ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ มันจะต้องเป็นเส้นทางที่เราเห็นด้วยใจ ก็เรียกมรรคซึ่งเราจะเดินมรรคตรงนี้ถูกหรือผิดเนี่ย เราก็จะต้องมาช่วยกันตรวจสอบว่าเราเดินทางตรงกันไหม ถ้า เราเดินทางเส้นเดียวกัน แต่ว่าเราพูดไปคนละอย่างเนี่ยแสดงว่ามันคนละเส้น แต่เดินทางเส้นเดียวกัน มันก็ต้องพูดไปทางเดียวกัน ข้อเห็นเดียวกัน สิ่งแวดล้อม เส้นทางมันมีอะไรเหมือนกันแล้วก็พูดเหมือนกัน ว่าสมมติทางเส้นเนี้ยถ้าผ่านแล้วมันจะต้องผ่านต้นไม้ ผ่านภูเขาตรงนั้น ผ่านสระน้ำตรงนั้น ผ่านหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ย ก็ต้องเห็นเหมือนกัน เราผ่านไปตรงนั้นเห็นต้นไม้ต้นนั้นเห็น เห็นหมู่บ้านเอ้ผมไปแล้วไม่เห็นผ่าน แสดงว่าคนละเส้นเหมือนกันเราเส้นผ่านทางมรรคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเนี่ยมันผ่านอะไรบ้าง เพราะนั้นสิ่งที่เราได้แชร์ความประสบการณ์ของเราแล้วก็จะพูดในสิ่งที่เห็นเหมือนเหมือนกัน แต่อาจจะใช้คำพูดต่างกันก็ได้ เช่นคนไทยเราจะว่าต้นไม้ คนลาวคนไทยเราว่าต้นไม้ คนอเมริกันก็ต้นทรีอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ศัพท์ต่างภาษาของใครของมัน แต่ว่าความหมายเดียวกันนะนั้นก็เช่นเดียวกันนะ เวลามีการปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการอาเอาประสบการณ์ในเส้นทางให้มาพูดให้กันฟัง ว่าเราเดินในเส้นทางกันไหม ถ้าคนไหนเดินแล้วคนละต่างเส้นทางเราก็จะบอกเออทางเส้นนั้นไม่ใช่นะ ให้เดินทางเส้นนี้ก็ป้องกันการหลงทาง อันนี้คือประโยชน์ของการแชร์ และการบอกคุยเรื่องประสบการณ์ มันเป็นประโยชน์ดังนั้น แต่ถ้าหากเราฟังแล้วคนที่แชร์ประสบการณ์ดังไปนอกเรื่องอยู่ แสดงว่าเขาเดินทางคนละเส้นเราก็ตะล่มเข้ามาในเส้นทางเส้นนี้นะในช่วงเย็นนี้ก็เหมือนกัน หลังจากที่เราได้ปฏิบัติมาหกเจ็ดวันเนี่ยใครผ่านทางเส้นนี้บ้างไหม เราก็จะคุยกันฟัง ทั้งคนเก่าคนใหม่ คนมีประสบการณ์แล้วก็จะหลงได้เหมือนกัน คนยิ่งมีประสบการณ์น้อยหรือยังไม่มีประสบการณ์ก็ยิ่งหลงได้ง่าย มีทางเดียวที่จะรู้กันได้ว่ามันหลงหรือมันถูกเราก็มาพูดให้กันฟัง อันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบที่เราทำมาโดยตลอดนะ อันนี้ก็จะเริ่มต้นจากทางโน้นขึ้นมานะทางใหญ่และใหญ่นาคขึ้นมา ตามลำดับเพื่อที่จะได้จากคนท้ายแถวขึ้นมาหัวแถวนะจะได้มีการตรวจสอบช่วยกันนะดังนั้นก็ไม่สายไม้ไม่ถึงนะ ต้องขึ้นมานั่งข้างหน้านะมัจริงจริถึงก็ลากาดีฮะก็ว่าทางที่แรกแราว่าปฏิบัติที่นี่ก็เคยไปรัชวิการก็เคยไปรัฐปัน พูดอริกอนกับเคยไปอยู่คณะคณะก็บอกเคยประสบการณ์มาหลายสิ่งหลายเรื่องคณะก็ดี ก็ตามคอยเห็นแต่ภาษาใจนนคอยก็เห็นตัวเองดีขึ้นคอยก็ดีเดียวนี่ก็คือว่าอันนั้นแน่เดียวนี่เบิ่งตัวเองออกบอกตัวเองได้ภาษาเดียวนี้ก็ดีคือว่าใครกว่าเก่าขึ้นมากไปปฏิบัติแล้วหลวงพ่อก็ หาเทือนี้นี่แหละเขาปฏิบัติเขามีที่นเพื่อนก็ดีขนอดก็แล้วก็พระชคการบ่ร้ายเนาะขนอดขนอดคนบุมีหลังเสียหลักซื้อก็บ่เป็นขนอดอันใดก็ดีก็ได้ซ้ำพ่อซ้ำนี้แหละขนอดได้รูยจักตัวเองแหละขนอดมีพ่อมีสติในหูชึกนั่งไปก็หูชึกตัวเองขนอดเขาสั่งจังหวะนี่ก็สั่งไปสั่งไปก็อ่านข้อหูชึกมันก็อยู่ของเก่าขนอดมันความคิดมากกับตักออก เขาคิดมาตัดออกขนาดขนาดเขาคิดไปเขาหูเนี่ยขนาดเขาหูความคิดตัวได้คิดมากับตัดออกมันบวยาวนะตะกี้ตะี้ยาวไปทอดเบื้องหลอกเบื้องเล่าตะกี้นะนั่งเขาอิดจ้ะวันเดียวนี้ใครเนี่ยใครมาอลีเดียวนี่นะอืมเขาหูอ่ะเออคือนี่มาตัดปุ๊บคืออนี้มาตัดออกขนาดขนาดเดียวนี่นะมันหูความคิดเดียวนี่นะหูความคิดไว้ก็คือตะกี้ ก็หูซชึกตัวเองนะพะเรเขามันไปแล้วก็หูซชึกขึ้นมานะเที่ยวนี้นะโดยจิตใจมันกระต่าง เก่าคำเขามานี่ก็มีความอุ่น มีความอันนั้นนะของเขามีความชุกเขามานี่ แล้วก็จิตใจก็สว่างสวัยคำเขามาทางนี้ล่ะก็ยย้อเพื่อนก็คืออยู่เพื่อนก็คือกันก็บ่มีความทุกข์อยู่เพื่อนก็ดีทุกข์ก็ทุกข์หน่อย ว่าชาก็มีอยู่หักทุกข์หน่อย ผู้เว้าเนี่ยยังมาเนี่ย ว่าสิตอบมูว่าสิว่าเอาสิบูคืออยู่เออในใจบอกว่าอะไรดีกว่าอัดไล่โลดปากน่บอตอบมูข้อความมูอย่าว่าได้ก่อนบอตอบคืนอีกเดี๋ยวนี้นะตะเก้าห้อยมูว่ามากกับตอบปากอยู่แล้วเดี๋ยวนี้บอตอบ เดี๋ยวนี้มูว่ามากจจ๊บกับบอตอบเดี๋ยวนี้เซยอยู่คือบอจักเดี๋ยวนี้นะคือบอดีงินนี่แหละเดี๋ยวนี้นะ ใครว่าในกระยาเดียวนี่นะเยอยอยู่เลี้ยกก็เลี้ยกไปปวดต่อปูคำว่าแล้วมันชีเจ้าคนนั้นก็หน่ก็เลยปวดต่อซะก็มีเท่านี้แหละค่ะโดยคก็ดี ก็ตามความหูซึกนี่แหละค่ะโดยบอกบอหายขนาดลูกหลาน ก็บอกหายมิจะบอกบอกเขาชิพังกับพังบอกพังอะไรก็แล้วลูกหลานก็ดี ลูกผู้อยู่น้ำคือกันอันชิ้านี่ก็ หลวงพ่อโทรไปย้ายย้ายไปต้องไปทำยายไข่เด้อโอ้ยหลวงพ่อขนอหักออกต่ห้องหมอขนดว่าี่แหละตอนไปปฏิบัติอยู่อนุรัตเชลวมาแหละพูดอะอีกคนแต่ขนอไปละเจ็บท้องไปปฏิบัติหลวงพ่อชาลีเพื่อมาปฏิบัติอยู่หันกะทิหนึ่งแหละ ก็ไปก็ไม่ใครแหละมือมือชุดท้ายมือปิดหลดเจ็บท้อง เจ็บท้องมาบาดยังไงแม่แม่ตัวเองว่าขน้อยเจ็บท้องสิเมื่อบอกว่าขมเมื่อเลยสิโทษให้ลูกมาเอาตัวเองว่าสิละไม่เพื่อนกับเจ็บกับเมื่อแล้วพืัอนสิละกว่าชิยูเมียนน้ำเพื่อนเลยว่าชิยูเมียนวันเช้าวันที่ชิเมียนเพื่อนซอยคือซอยเพื่อนขน้อยอยู่บ่ได้ตัวเองว่าขน้อยเจ็บเขาต้องเลยไปห้องหมอขน้อยหูจักตัวเองตัวเองว่าเขาเจ็บตัวนี้ต้องเลยไปห้องหมอกับบรเมียนยังแหละแม่ก็ว่าเอาไปไปไปไปนอนอยู่หันเพื่อนนอนอยู่วัน ติดนักินยาลงยังก็บอกเศร้ากินยาลงยังก็บอกเศร้ากลับมา มาอะไรก็เจ็บแม่เอ้ยขนาดคือเจ็บแทะคือใจสิขาติดตัวเองว่าคือใส่สิขาที่มันเจ็บได้มาเลยบอกเลยโทรหาลูกออกวิตรัสอันโทรหาลูกเฮ้ยแม่เจ็บท้องเนี่ยนี่นะลูกอยู่ใช่เขาฮักออกแต่งานลูกสาวอ่ะ เออมาลัดเอาแม่เด้อแม่สิไปพกหมอเลย เออเขาสิไปรัดเอาดอกไอ้แม่วอาฉัน นาฮหอดหันหอดตีใส่หอดตลาดใส่หอดสิบตลาดอยู่หันเพื่อหอดตลาดแหละนอดตลาดก็ลงแต่รถไม่ค่ายกับต่อรถลูกเช้าก็ไปอีเม่กซีเลยวันนี้มาเอาเพื่อนลงมาอะไรกันขอโทษจะแต่ถ้าขอทองขอใส่ มันจีบนะอืมไม่ใครก็เออไป ไปพาแม่ไปไปนอนของหมอสองคืน ตัดสินใจแล้วเองก็ดีอันช่องใจสิไปบ่ หรือสิบ่ไปบ่ถามกันอยู่นะ มันถามกันกูสิไปบ่ หรือกูสิบ่ไป ไม่ใกล้กับมาแล้วเมื่อไหร่นะมากินข้าวนี่กันละมากินคาเฟสิไปบ่เติร์ดจิตใจเด้อพนักคันสิไปกันดีไปก็ไปเขามาเพื่อนละไอดีมาสิไปสืบปีรถบัสเพื่อนละไม่เพื่อนถ้าเป็นยามาผมมีผูไปเอาได้เพื่อนมันไก่เพื่อนแมวบ่ตายหรอกแมวสิเลย